maliunai cerboi restas funcciantai. Estas vaste conata supposo che la cerboi en alta agio ne plu giuste funccias. Esploristoi prilumigis tion, cae atingis mirindain resultoin. La homa cerbo en alta agio ne laboras pli malbone ol dum junagio, nur pli malrapide Tion el trovis sciencistoi en la Germana Universitata Urbo Tübingen helpete computilai modeloi. La modelo povas analisi homan conduton ce testoi por la pritaxo de memor capablo. La mal rapidigio en alta agio ne ocasas pro mal cresco de la funczi capablo de matura cerbo, set dum la curo de la tempo amasigas plidas zio, clarigas linguisto de la Universitato de Tübingen. Por la analiso, la computilo estis unue nutrita cun nur malmultai datumaroi. Tiam gia memor capablo estis comparebla cun tiu de geiunuloi. Pli poste oni usis tre granda in in por simuli la sperton de tuta vivo. En tiu caso la memor capablo correspondis al tiu de plen cresculo. En tiu lasta caso la capablo de la computilo ne estis mal crescinta. Gi nur besonis pli longe, giar essenze pli da informoi debis esti prilaboratai. Daurigas la linguisto cae tui aldonas exemplon por tio. Se oni sercias libron sur libro pretaro cum ducent libroi, tiam fine tio ancau dauras pli longe, ol se oni devas traserci dudec libroin. Crome la esploristoi constatis, che la testoi pri vorto tresoro, ciel ili estas usatai en studoi pri maliunezzo, considerinde subtaxas la grandezon de vorto tresoro. La causoi por la pli longa sercio d'auro, ce plen cresculoi, enda da analisoi gis nun ne esti suffice en calculitai. Spertoi ciui collectigas dum vivo, enorme pli grandigas la spazon de memoro quio devas esti traserciata, ce enceto alla computilo. Sur base de la resultoi la sciencistoi pluiras ec unu passion. Ili opinias che alt agiai homoi regas la al crescon de scio pli bone, ol geiunuloi. Mi emas consenti cun tiui resultoi. Certe ancao mia cerbo nun funccias pli mal rapide ol du mia iunaggio, sed mi unu flanque sen chargigas mian cerbon, forgesante superflua in informoin. Cae ali flanque mi ali maniere usas la capaciton de mia cerbo. Mi strebas automatisi laueble multain aferoin. Do exemple la ciutaga laboro por la retradio grand parte ocasas suffice automate. Alia exemplo estas la ciutaga preparado de la matemangio por mia ezzino. Tio ja devas ocasi ciam mi estas ancora duone dormanta. Do, la respondo estas suffice simpla. Iu pli oni posedas, des pli bone oni devas mastrumi tion. Tio validas ancau por la cerbo.